โยนโทภควาอรังธรรมาจัมพุทโธ ราภูมิพระพาเจ้านั้นพระองค์ใด เอ็นพระอรหันต์กัสรู้เอนโดยชอบ มนพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราได้ตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะสาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ วินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใด เป็นผู้ปฏิบัติแล้วธรรมยังพระกวันตังสัจมังสัสังคังอิเมหิสกาเรหิยาคารังอา ติเตหิอาวิปุยชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมทางพระศาสธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้ สาธุโนปันเตภะคะวาสุจิราปรินิพุโตปิ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนั้นแล้วก็ตามข้าแด่พระองค์ผู้เจริญ ซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนตานุกรรมปมานาตา อิเมสการเรทุกตาปนาการภูเตปฏิคันหาตุขอจงรับเครื่องสการะบนาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วย เพื่ออนุเคราะห์แด่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วย อัมมาตังทิกรตังหิตายาสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเดินอรังสัมมาสัมพุทโธภควาน พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทางพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มี พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภาวตานพระเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว มานามาสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรม สุปาฏิปันโนอาชาวะโตชาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ฏิบัติมีแล้วสร้างทางนามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธรรมยังพุทธะภะควะโตปุปภาคณมการังสโรมาเซ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 สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราหโต ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอร ยจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขันธมยังพุทธานุสตินิยังกะโรมาเซตังโคปนะภะวันตังเ งกัลยาโนจิตติสาโตอลุกะโตนก็เกียรติศัพด์อันนามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวา พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิทาจารณสัมปโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิ เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สาธาเทวมนุษย์สานัง เป็นครูผู้สอนของเท ความจำเริญจำแนกครมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ขันธรรมยังพุทธาพิจิติงกะโรมาเตอุตวาราหันตวรตาทิคุณาทินุโรพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณ มีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้น สุธาพิยานกรุณาหิสมาทัตาโน มีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนตังกามลังวสุโร พระองค์ได้ทรงกระทำจนที่ดีให้เบิกบานดูดนาทิตทำบัวให้บาน วันทางตมรนางศิรสาชิเนทาง ข้าพระเจ้าไหว้พระจินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว พุทโธโยสัพปาลินังสารนังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ปาตมานุสติทานังวันทามิตังสิเรนัง าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่หนึ่งด้วยเสียงเก้่าอพุทธาสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุคาสกาตาจวิตาตาจริตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิ นชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหันจริสามีบุทธาเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะพระพุทธามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า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 ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสนาพุทธังเมวันธมาเนนยังปุญญังปัสุตังอิตาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้า ได้ควรควายบุญใดในบาทนี้ ชาเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตัสเตจตสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี โอทเตกุกรรมังปะกะตังมยายังรรมหน้าที่เรียนในที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าโอ้โธปฏิกันนตุอาเทียนตัง ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษเพื่อเตนนั้น กาลันตะเลสังวริตุงพระพุทธเจ้า เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปพันธมยังธรรมานุสตินิยังกโรมาเต สวัสดโตปะกวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้ พาเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาตาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปญญิกรเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาภววิญญูหิติ เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ ท่านธมยังธรรมาพิกิสิงกโรมาเส สวาคาตาตาทิคุณโยทาวเสนาสโยคาธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุ ามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัสสปาคปริยัติวิโมกเปโตเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคนปริยัตและนิพพานธรรมโอตุโรกปตนาตถาริธารี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 ธรรมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันทามิตังสิเวนัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนำ อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมาสหัสมิอาโสวธรรมโมเมสาวิจิสรนข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรม พระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้า ธรรมโมตุกาสกาตาจวิทาตาใจตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมาสังนิยาเทวิจริรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แน่พระธรรม วันทันโตอันจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จะประพฤติตาม ซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสารนังนันยังธรรมโมเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเดนะสัจวะเจนวัตเตยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาา ธรรมังเมวันรมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตรายาเมมะเหสุงตาจเตจสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเนวาจายวเนสาวา ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจา ก็ดี ด้วยใจ ก็ดีทำเลบุคามังปะกตังมยายังทำหน้าที่เพียรนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรโมปฏิคันหตัวยันตัง ขอประดามจงลดซึ่งโทษล่วงเกินนั้น กาลังกะเลสังวิจุวธรรมเนเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปขันธรรมยังสังขานุสติในยังกะโรมาเซ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนปะกวันตนสาวกสังโฆสมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว ยาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสบุคลา คู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสปะวะโต สาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า อาหุนโยนเป็นสงควรแก่สตาราที่เขานำมาบูชา พาหุนายโยนเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัศินายโยนเป็นผู้ควรรับทัศินาทาน อันจริการณิโยนเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอันจริ อายุตารังปุญญาเกตังโลกาสานิเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ท่านธรรมยังสังคาพิธิติงกะโรมาเซ สัทธามโชสุปฏิปัติคุณาปิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระศาธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้น โยธาปิโตอริยบุคลสังคเสชน เป็นผู้แห่งพระอริยบุคคลนันประเสริฐแปดจำพวกสีราทิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตทานนาสายธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามังธรรมริยานคนังสุสุทัง ข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสร้างโฆโยสัพปารินังสารนังเทมมุตตมังพระสงฆ์บุไดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ตาติยานุสติทานังวันตามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าสังฆาสาหาสมิทาโสวสังโฆเมสามิกิสโร ข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสังโกตุคาสกาตาจวิทาตาใจตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สังฆัสหังมิยาเตมิจริรันชีวิตันติตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์ วันทันโตหันจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตาม ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเตนะสัจวัจเจนวัจเจยังสัตุสาสเน ด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ถ้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสร้างทางเมวันพระมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไห้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายรุนใดในบาทนี้ สัพเพปิอันตรายาเนมะเสุงตาตเตจตาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นตายเยนวาชายวเจตสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี สังเกปุกรรมังปะกะตังมยายังทำหน้าที่เพียงันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิสันอตุรเยนตังขอพระสงฆ์จงซึ่งโลดล่วงเลยนั้นกาลันกะเลสังไว้ตุงสังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป หันตมยังอุทิศนาติธานาคาทายโยปนามมาเสอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศใหยอุปัชายาสุนุสนาอุปัชาพุ้เลิคุณอาจาริโยปการาจา และอาจารย์ผู้เกื้อนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และบวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจาใจและราชาคุณาวันตานาราปิจาผู้ทรงคุณเลือสูงชาติรามมาราจอินราชา โอมมาลดินทราชโลกปาราชเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยามโมนิตามนุษยาจาโยมมาราชมนุษย์มิตรมาจาตาเวริกาติจาผู้เป็นกลางผู้จองการสาเปสัตตาสุขีโอนตุ ขอให้เป็นสุขสารทุกตัวหน้าอย่าทุกคน บุญญาณิปักตานิเม บุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขพลสุขทั้งจะติวิทางเต็มตุกให้สุขสารอย่างล้นจิตฟังปาเปตโวมะตัง ให้บรรลุถึงนิพพานพรัน อิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุจิเตนะจาแลอุจิตในดวงสัตว์ทิปันสุรเพเจวะเราการได้ขึ้นการตัดอนุปาทานเจตนังตัวตันหาอุปาทาน เยสันตาเนหินาธมาสิ่งชั่วในดวงใจ ยาวานิพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพาน นาสันตุสาปตาเยวะมาลายสิ้นจากสนานยาถาชาโตภเวภเวทุกทุกข์ที่เราเกิด ผูจูจิตตังสติปัญญา มีจิตตรงและสติตั้งปัญญาอันประเสริฐสัลเลโตวิรามดีนาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องกูจิเลทาย มาราลพันตุโนกาสัง โอกาสอย่าพึงมีแก่มูอาสิ้นทั้งหลาย กาตุนจะวิเยสุเม เป็นช่องประตูจะได้ทั้งหลายล้างความเบียนจมพุทธาทิปวโรนาโตพระพุทธผู้บรณาตธรรมโมนาโตวรุธโมตราธรรมเป็นที่พึ่งอันุดม นาโตปัจเจกพุทโตจาสังโกนาตตตโรมะมังกาปเจกาพุทธสมโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพยองเตโตตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้น มาโลกาสังรปันตุมาสองอุมานอย่าได้ต้อง อาสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโลกาสังรพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาเถิด